Sus boieri, nu mai dormiți, leroi, Doamne, vremea e să vă gătiți, leroi, Doamne, casa să vi-o măturați, leroi, Doamne, masa să vi-o încărcați, leroi, Doamne. Nu dormiți în astă seară, oleroi, Doamne, ci ședeți la privegheare, oleroi, Doamne, să așteptăm pre Domnul Sfânt, oleroi, Doamne, ca să vie pe pământ, oleroi, Doamne. Tuturor ce sunt în casă, oleroi, Doamne, și se veselesc la masă, oleroi, Doamne, să ne dea Hristos de toate oleroi, Doamne, viață lungă, sănătate, oleroi, Doamne, să ne dea Hristos de toate oleroi, Doamne, viață lungă, sănătate, oleroi,